Salutas Eduardus kai bonvenon al mia jodiawa podcasto. Bone, unue hodiaŭ estas en eh, la dudek sesa de marto eh, du mil dudek ses. Bone, eh, hodiaŭ mm, estas jaudo eh que yes mi mi ne faris eh multe da taskoi hodio tamen mi mi eh, mi estis exploran exploranta eh, manieron por estigi programon eh, por esperanto comprendeble e tia char bone e mi foje mi personas e portaron e por esperanto kai yes mi havas e e, e unue mi ne havas mi ne havas fidelan e, e fidelan aliron al interreto do certe mi besonas eh, mi besonas eh, aliron al interreto eh, que ne postulas eh, postulas eh, connecton o eh, yes, interreton chu? eh, interreton bone eh, do mi mi jam eh, el eh, eh, vortaron sen retan vortaron eh, kai ancao mi tre chatas la uson de la reta vortaro kiu estas eh, kiu estas eh, havebla eh, per eh, Android mia eh, tablet computino eh, kai mi tre shatas eh, gian uson principe pro eh, pro pro gia abundo de exemploi kai eh, eh, definoi ciu eh, signifoi eh, kai clarigoi do certe eh tre chatas eh usi apon eh eh q q estas sen costa eh ke mi povas usi jin per eh per mia tablet computilo tamen eh verdire eh mi tre chatas la uson de mia computilo vera computilo e eh, kai eh, gi estas pli fidela kai eh, mi mi sentas mi pli conforta usante gin do eh, mi jam eh, trovis eh, eh, ian eh, vortaron eh, por esperanto tamen gi ne en havas eh, eh exemplo in eh, kai eh di an ne havas eh eh amplexa in clarico in eh same kiel eh reta do eh tamen eh oni povas eh el shuti la tuton de de la eh de, eh, de el, el retabortaro también eh, ili oni devas eh, programon por por usi chin eh, alie oni devas eh, trovi alian programon eh, kiel la programo que mi usas per mia tablet computilo eh, sed de nove mi ne volas dependi de Android eh, male do certe mi volas estigi mian propran programon kai eh, hodiau li precise eh, ci postac mese kai ci vespere mi mi estis laboranta pri tiu pri tio eh, kai yes eh, shines a mi que mi povos estigi tien programon eh, antau quel ke da monato mi jam mi malcobris eh, tian tian manieron tian eblan manieron eh, tamen eh, tiun tempon eh, mi mi dubis pri en la estigo de tia programo char bone tine eh, almenau eh, unue ti ne aspectis eh, tre tre facila tamen eh, eh mi nun non tempe au hodiau yes eh, mi pensas eh, mi pensas male mi pensas que eh, ti estas eh, mi po asisti tian programon comprenderle tia programo estos tre simpla kaj tre tre simpla eh, set eh, de nove mi ne personas eh, luxan programon au ion similan mi nur personas eh, programon eh kiu bone funkcias, ĉu? Do certe tio eh tio helpos min eh mm, por eh da eh mian da eh la plibodigon de mia speranto kaj ankaŭ eh bone Yes, eh tutte prave. Tamen mi anko estas eh mi estas mi estas lernanta y don mi bolas anka mm, principe en un tempe mi bolas priori priori eh gian studon kai mi trovis eh quel da grupo i facebook ai grupo i eh kai mi anca mi trovis eh red eh qui kiu havas eh, mm, kelke da verkoj eh, en ido kaj mi volas eh, daŭrigi ah, mi, mi volas pasigi iom da tempo eh, elegante eh, tia in verkoin eh, por bone por eh, plibonigi. bonigi eh, eh, kai yes char mi en mi havas konton eh, che wiki che wikipedia por ido kai mi eh, mi jamen si tion au male mi ne certe mi ne havas clara rememoron sed mi volas eh, tracti tian eh, hobion hobion eh, kiel eh, mia laboro eh, do certe mi volas eh, daurigi la penon por eh, contribui eh, al Wikipedia por ido kai mi sentes min eh, que pabla eh, por eh, por tia plenumo eh, por tia clopodo tu te prave do certe mi joyas pritio tio kai anko mi joyas pri la facto che bone non tempe mi havas tu computilo in kai eh, yes mi mi tre tre che juas eh, la uson de mia computilo ki un mi eh, acetis eh, anta un yaro kai eh, gi funcias multe bone <laughs> kai yes eh mi eh yes eh, fact de estas la play bona computilo kiun mi havis eh kiun mi havis eh do certe eh gi unue kiam mi acetis tian computilon tiun computilon eh gi G and Windows on Windows 11 eh kiel eh, operasiumon eh tamen comprenderle <laughs> eh mine mine pasis eh tem multe da tempo usan usinte gin mi mi stalis eh, eh GNU linux linux linux eh kai yes tre amas eh, la uson de mia combustilo shinas <laughs> a mi que eh, chutage mi usas sin eh, por uh, al menos ok au dec eh, joro y <laughs> kai yes eh, por mi eh, gi donas en mi grandan plesuron <laughs> kiam mi estas usanta gin eh, do certe anko eh, mi bueno mi volas usi eh, play parte por eh, por bueno por doni tian eh, doni tiun contribuon al ambao esperanto kai ido eh, kai yes eh, anko mi creis conton eh, youtuban conton tamen eh, es mi, mineniam successis eh, eh, neniem successis en YouTube ...también... ...de nuevo... de ne gravas ne multe gravas por mi eh, mi nur volas eh, contribui precipe al eh, Wikipedia ...que ankaŭ eh, mi por mi mi tre mi pli multe valorigas la conservon eh, de mi ai podcasto e kai eh, kai de la tuto de mi ai eh, eh, percoi qui mi al shutos eh, citie eh, al internet archive do certe eh, eh, la tuto de o <laughs> oh, au li precise ci tiu hobio eh, certe donas en mi grandan joyon eh, grandan joyon eh, char mi sentas min pli utila o antaue kai pone, eh, eh, kavankam mineniam havis fitson o Laboron, eh, Nicolas Almenau eh, eh, Nun, Nun Tempe, volas Nun eh, Fari Ion, eh, Fari Ion graban eh, que eh, la play de Homo y Ne. Mm, ne, ne credas que eh, ido au esperanto igalas al natura in limboi e mi havas la mi havas la malan eh, opinion mi pensas que eh, ili valoras tutte prave ambau eh, certe eh, certe eh, esperanto havas eh, pli multe da parolanto e kai studanto e lernanto e tamen ido anka estas tre mojosa lingvo kai mi tre chatas en eh, usitin eh, kavankam ancora umine povas eh, paroli gin espereble mi povos fari tion tre baldo do dankon pro via hodiaŭ atento e bone mi jam <laughs> mi jam la sillas kaj eh, yes eh, bone eh, eble morgaŭ mi pos eh, pasigi pli multe da tempo eh, parolante pri aliaj aferoj eh, tamen hodiaŭ mi nur volis doni al vi eh, tian informon kai yes eh, dankon pro via auscultado kai gis morgo